Bəzilər deyir ki, o e, İbn Teymiyə o gətirir o hədisi ki, e, bir kişi ki var hansı ki Allahın qüdrətinə şək gəlir. Yəni bu e, cahili üzr kimi görmür. Bəziləri ki, burada cahili üzr deyil. Yəni ona aid deyil. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Elhamdülillah və salatu və salamu alə Rasulillah və alə alihi və ashabihi və sallamə təslimən kəsirə əmmən bə'd. Selamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Deməli, təbii ki, bunu deyən ola bilsin Şeyhülislam İbn Teymiyyənin kitablarını oxumur və ya e, ola bilər hansısa alimin sözüdür, ümumi sözü, sadəcə cahillər onu başa düşməyib. Və bu da ola bilər. Çünki alim ümumən danışanda cahil başa düşməyə bilər. Amma qaldı ki, o hədis, hansı ki, e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Bəni İsraildən bir kişi, hansı ki, öləninə yaxın, ölüm, ölümünə yaxın deyir ki, məni e, yandırarsa ölürsən öləndə və külümü bir hissəsin, dənizə bir hissəsin, quruya özü küləkli havadakı elə yayılsın ki, Allah Taala məni qaytara bilməsin. İbn Teymiyyə elhamdülillah sözləri bu barədə günəş kimi aydındır. Və Şeyx Rahimullah mən sadəcə istəyərdim bəzi onun e, kitablarından, yerlərindən, hətta yəni danışım o necə deyir bu hədis barədə, məhz bu hədis barədə. Və Şeyx Rahimullah və başqaları bu hədisi cahillik üzr olması barədə ən açıq dəlillərdən biridir. Və məsələn, Şeyx Rahimullah buyurur ki, İstiqamə kitabı 1-ci cild 164-cü səhifədə və hədis səhihdir. Deyir ki, kəmə səbətə fi səhih yəni deyir ki, hədis səhihdir, hansı ki, o kişi ki, deyir ki, məni yandırarsa, sonra səpər söz e, külümü səhraya və bir hissəsini dənizə, sonra o kişini Allah-u Teala özünün hüzuruna qaldıranda deyir ki, səni nə vadır etdi bunu? Dedi, səndən qorxum. Və Allah-u Teala bağışladı onu. Və İbn-i Teyminə deyir, İstiqamə kitabı 1-ci il 164-cü səhvə. Fəhəzər rəcul eytəqədə ənnəllaha la yəqdir alə cəmihi idə fəalə dəlik bu şəxs, bu kişi eytiqad elədi. Nəinki şək? Eytiqad elədi ki, Allah-u Teala bunu cəmləyə bilməyəcək. O şəkkə və ənəhu və ya şək elədi. Və ənəhu lə yəbəsuhu və kullu min hədəynil eytiqadəyn kufrun yəkfuru bihi yəkfuru mən qamət aleyhil hüccə. Yəni, deyir ki, Şeyh Rahimullah, bu iki, həm şük, həm şək, həm eytiqad, ikisi də küfürdür Və lakin şeyx deyir ki, rahimullah, kafir olur kim, nə vaxt? O vaxt ki, hüccət çatsa ona. Hüccət çatmasa, hələm təkfir olunmur o şəxs. Ona görə şeyx ümumiyyətlə bu hüccətin müəyyənlə ümumini mütləq fərqləndirmək lazım təkfir məsələlərində. Və sonra şeyx rahimullah buyurur ki, yenə İstiqasə kitabı başqa kitabda, İstiqasə, İstiqasə kitabı ikinci cild 493-cü səhifədə Yenə Şeyh Rahimullah bu hədis barədə danışır və buyurur ki, və gəlir o yer, hədisi qutarandan sonra buyurur ki, فَهَذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُ اِذَا فَعْلَ ذَٰلِكِ لَا يَقْدِرُ اللّٰهَ عَلَى اِعَادَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يُعِيدُهُ أَوْ جَوَّدَ ذَٰلِكَ وَكِلَاهُمَا كُفْرٌ لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَقِّ Yəni, burada da Şeyh Rahimullah buyurur ki, bəs etiqad elədi ki, Allah Taala onu qaytara bilməyəcək. Allah Taala onu qaytarmağa qadir deyil. Yəni caiz gördü bunu və ya caiz gördü. Və ikisi də küfürdür. Lakin nə deyir? Deyir ki, adam cahil idi, haqq ona aydın olmamışdı. Cahil olduğuna görə belə deyirdi. Və həmçinin sonra davam edir Şeyx Rahimullah, buyurur ki, bəyanən yəkfuru bu müxalifəti və qafra ləhu və hədə e, kuntu aqulul cəhmiyyə deyir ki, baxmayaraq bunu deyən kafir olur. Lakin Allah Teala onun cahil olduğuna görə bağışladı. Ona görə Şeyx Bulik Rahimullah e, kuntu aqulul cəhmiyyə o həmişə deyir cəhmiyyə deyirdim ki, minəl haluliyyə və nüfa əlləzinə nəfu ənəllaha fəvqələ arş onları ki, e, bəs halulilər hansılar ki, Allah Teala ərşdə olmağı inkar edirdilər لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتهم kuntu kafiran. Mən onlara deyərdim ki, mən əgər sizə muvafiq olsaydım sözünüzə, bu sözünüzə kafir olardım. Ləni a'lemu ənə qavləkum kufur. Lakin, çünki bilirəm ki, bu sözünüz küfürdür. Və antum indi, lakin mən sizi la lə tukafirunə li ənəkum cuhal. Lakin mən sizi kafir görmürəm. Yəni, kafir sayılmırsınız mənim yanımda. Çünki cahilsiz ona görə. Aydınlı qardaş. Və sonra şeyx başqa yerdə buyurur, yenə bu hədis barədə, ki, mənə yandıran o hədis barədə, hansı ki, hədis Səyid Buxarı Müslimə qeyri rivayət edib, deyir ki, فَإِنَّ هَذَا Safdiyyə kitabı, Safdiyyə kitabı, deməli, e, birinci il 100 223-cü səhifə. Birinci cild 223-cü səhifə Safdiyyə kitabı. Deyir ki, فإن هذا جهل فإن هذا cəhlə qudratəllah alə iadətihi. Hə, birinci cild 200, hə, səfdiyyə birinci cild 233-cü səhvə. Hə. Sonra danışır bu hədis barədə və deyir ki, bu Allahın qüdrəti barədə cahil oldu. Ki, bəs Allah tala bunu qaytara bilməyəcək. Lakin, mömin olduğuna görə ümumən Allah Teala iman gətirmişdi onun əmrinə və nəhyinə və cənnətinə və cəhənnəmə, nə, cəhənnəmlə e, əzabından qorxurdu. Lakin cahil olduğuna görə, hüccət çatmadığına görə ona, hüccət çatmadığına görə bələnçi kafir olunmur. Ona görə kafir olmadı bu. Həmçinin Fətavədə Şeyx buyurur ki, Rahimullah, 3-cü cild 231-ci səhifə. Fəhədə rəcul, fəhədə rəcul şəkkə fi qudrətilləh. Yəni, bu kişi Allahın qüdrəti barədə şəkk elədi. Və fi iadəti idə zorriyə. Yəni, hətta xırda-xırda olsa belə, bəs Allah tala bunu qaytara bilməyəcək. Bəl ehtəqada ennəhu la yuad. Hətta ehtiqad elədi ki, Allah tala bunu qaytara bilməyəcək. Və hədə kufrun bi ittifaqil muslimin. Bu, müsəlmanlar arasında ittifaqdır ki, bu küfürdür. Lakin kənə cahilən. Cahil idi. La ya'lemu zalik. Bilmirdi bunu. Və kana mu'minan yakhafullah. Lakin mömin idi. Yəni Allaha inanırdı. Allahdan qorxurdu. An yuaqibahu faghafara lahu bizalik. Qorxurdu ki, Allah Taala bunu cəzalandırar və ona görə bu hərəkətinə görə, yəni bu qorxduğuna görə sayır və cahil olduğuna görə Allah Taala onu bağışladı. Yəni bu elhamdülillah, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyənin yəni bu məsələdə e, mövqeyidir. Ona görə kimdirsə ki, bu hədis cahiliyə üzrdür, əksinə səhv eləyib, əksinə bu hədis açıq adın cahiliyə üzr olmağa barədə dəlillərdən biridir, biri. Həmçinin, yəni, başqa alimlər, nə ki, İbn-i Teymi Rahimullah, yəni, başqa alimlər də ə, e, bu məsələ barədə yəni, toxunublar, bəs bu adamın cahil olmağa barədə toxunublar ki, cahil olub, Allah tala ona görə bağışladı onu. Məsələn, onlardan biri, məsələn, İbn-i Həzm Rahimullah, Əl-Fasıl fil-Milal və Nihal 3-cü il 140-cı səhifədə buyurur ki, o, o kişi, o insan cahil idi. Ki, cahillik də o nə idi? Ki, Allah-u Teala onu gətirməyəcək. Bu da ahirətə imandır. Buna iman gətirməyib. Ahirətə iman gətirməyib. Lakin, buna baxmayaraq, İbn Həzm buyurur ki, rəhimullah, və qad qafara lehu li iqrarihi və xovfihi və cəhlihi. Lakin buna baxmayaraq, onu inan, Allaha inandığına görə, Allahdan qorxduğuna görə və cahilliyinə görə Və cahiliyinə görə onu bağışladı Allah tala. Və həmçinin İbn-i Qeym Rahimullah İbn-i Teymiyyən tələbəsi o vaxt ki, küfrün danışır növlərindən, böyük küfür və kiçik küfürdən danışır və sonra buyurur ki, وَأَمَّا جَهْدُ ذَلِكَ cəhlən Əgər kim hansısa bir şeyi inkar eləsə, cəhd eləsə, cahilliyindən, o təvilə və ya təvil, təvilinə görə yu'zar fihi sahibuhu. Onu o edən və ya deyən adam üzürlü olur. Çünki cahilliyinə görə deyil, elə deyil. Fələ yəkfur sahibuhu bihi, yəni onunla o küfür edməklə və ya inkar eləməklə nə isə cahillikdən əgər inkar eləsə və ya təvilinə görə kafir olmur. Necə ki, necə ki İbn Qeyimini görün, o hədisi misal gətirir. Necə ki, o kişi ki, hansı ki, Allah-u Teala'nın qüdrəti barədə şək eləmişdi. Lakin buna baxmayan Allah Allah bağışladı onu cahilliyinə görə. İbn-i Qeym deyir, Allah. Aydın da qardaşlar? Hə. Mədarcü Salikin, birinci cild, 338-ci səhvə. Yaxşı ki, yenilən deyirəm. Yoxsa onlar dərhal deyil, harada deyib, harada deyib. Hə. Çünki öz ətrafındakilərin yanında aciz olurlar Ona görə deyə bilmirlər, ona görə bəhanə gətirirlər birinci ki, biraz uzatmaq üçün söhbəti. Harada deyib? E, Mədariz Salikin birinci il 338-ci səhifə. Həmçinin onlara hədiyyə olaraq bir dənə də göndərir, yəni Muhammed Əbdülvəhabın özündən. Yəni Muhammed Əbdülvəhab da bu hədis barədə danışır və buyurur ki, فَهَذَا الرَّجُلْ اَيْتَقَدَ أَنَّهُ اِذَا فَعْلَ ذَٰلِكَ لَا يَقْدِرُ اللّٰهَ عَلَى بَعْثِهِ Çünki o kişi eytiqat eləmişdi ki, eytiqat eləmişdi ki, belə etsə, Allah Taala onu təzdən həşr eləməyə qadir olmayacaq. Cəhlən minhu. Lakin bu deyir ki, şeyx deyir ki, rahmetullah, bu onun cahilliyindən görə oldu. Lə kufran və lə inadən. İnatkarlığına görə, küfrünə görə olmadı. Cahilliyinə görə oldu. Fəşəkkə fi qudrətillə alə bəhsihi. Şəkk elədi Allah Taala bəhsinə. Və mə hədə qafara lehu və rahimahu. Buna baxmayaraq Allah Taala onu bağışladı və ona Rəhm etdi. Tez bir dənə yerin deyim. Məcmu rəsail və məsail nəcidiyyə. Yenə deyirəm. Məcmu yaz. Məcmu rəsail və məsail nəcidiyyə. Birinci cild 248-ci səhifə. Birinci cild 248-ci səhifə. Və ümumiyyətlə, belə ə, e, sözlər çoxdur alimlərdən, aydın qardaşlar və bu qədər bununla kifayətlənir bu məsələ barədə hələlik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا